ԼՂՀ պաշտպանության բանակում մեկնարկել են հրամանատարական հավաքներ։ Արցախի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը զգուշություն է ցուցաբերում։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է ապրիլյան պատերազմին մասնակցած մի շարք կամավորական ջոկատների հրամանատարներին։ ԼՂ առողջապահության նախարարն այցելել է Խարվաճարի եւ Գետավանի հիվանդանոցներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 65 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արցանագրվել Պաշտպանության բանակի հարավային եւ արևելյան ուղությամբ, որտեղ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ դշակա տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացիր։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 Կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի հիմքի վրա մեկնարկել են հրամանատարական հավաքներ, որոնց մասնակցում են Հանրապետության եւ արտերկրի բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտ սպաները, ինչպես նաեւ առաջխաղացման կարգով սպայական կոչման նշանացած զինծառայողները։ Հավաքների մեկնարկին նորավարտ սպաներին հանդիպել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը ով իր ողջույնի խոսքում կարևորել է հրամանատարական հավաքների դերը երիտասարդ սպայի կայացման եւ ծառայողական պարտականությունների բարեխիղճ կատարման գործընթացում միաժամանակ անդրադառնալով պաշտպանության բանակում ծառայության առանձնահատկություններին ու խնդիրներին Նմանատիպ հավաքների անցկացումը նպատակ ունի տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով նորավարտ սպաներին ճանոթացնել բանակում տիրող ընթացիկ վիճակին, նրանց տալ համապատասխան փորձ եւ նախապատրաստել հետագա ծառայությանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է ապրիլյան մարտական գործողություններին մասնակցած մի շարք կամավորական ջոկատների հրամանատարներին։ Սեյրան Օհանյանն ընդգծել է, որ անգնահատելի է հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին կամավոր զինվորագրված հայրենիների դերակատարությունը, ինչպես Արցախյան ազատամարտի տարիներին, այնպես էլ ապրիլյան մարտական գործողությունների ընթացքում։ Կարևորելով կամավորական ջոկատների հրամանատարների, աշխարհազորայինների եւ մի շարք հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շարունակականությունը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ անհրաժեշտ է անել ամենայն հնարավորը մարտական գործողությունների մասնակիցների սխրանքն ու հայրենանվեր գործունեությունը մշտապես հասարակությանը ներկայացնելու, երիտասարդ սերնդին նրանց օրինակով ոգեշնչելու եւ դասյարակելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է նաև նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների, զինակոչիկների եւ զինծառայողների շրջանում ինքնասպանության, ինքնասպանության հասցնելու պատճառների ու դրանց նպաստող պայմանների վերլուծման եւ կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը նվիրված սեմինար քննարկում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 9-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Քննարկվել են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ երկու հայկական պետությունների համապատասխան գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արման Թաթոյանն ասաց քննարկեցինք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը, քննարկեցինք նաև Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանների համագործակցության ուղղությունները, կարևորեցինք քաղաքացիական հասարակության հետ կապված առաջիկայում, որ նախատեսում ենք անցկացնել ֆորումը եւ նախատեսում ենք առանձին հարցեր վերցնել, առանձին բաժիններում քննարկել, որոնք ուղղված կլինեն թե իրազեկության, իրավագիտական աստիճանի բարձրացմանը, թե նաեւ առանձին ոլորտներում իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս առումով ես ուզում եմ կարևորել հատկապես Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ իմ հանդիպումները։ Նույն օրը Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպաններ Ռուբեն Մելիքյանն ու Արման Թաթոյանը հանդիպել են Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի օմբուդսմենը ներկայացրել է այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են իր պաշտոնաբարման ժամանակահատվածում։ Շարունակվում է աշխատանքն ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված եւ մոտ են արդյունքների հրապարակմանը։ Հավանաբար հոկտեմբերի սկզբում կունենանք որոշակի կապված դեպքերի վերաբերյալ մեծ հաստահավաք գործունեության հետ։ Ռուբեն Մելիքյանը խոսել է նաև Արցախի չճանաչվածության հետ պայմանավորված այն դժվարություններից, որոնք արկա են կրթության իրավունքի, միջազգային կազմակերպությունների աջակցության ոլորտում, եւ այդ բացը լրացնելու համար փորձ է արվում այլ ընտրանկային միջոցներ գտնել։ Այդ առումով ցանկացած ձեռնարկ կարևոր է ու գնահատելի, կարևոր է ակտիվ համագործակցությունը երկու կառույցների միջև։ Ինչպես ասաց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը, համատեղ աշխատանքի արդյունքում արցանագրվել են որոշակի հաջողություններ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին սպանված փոխգնդապետ Ալեքսանդր Աքելյանի բացական օգնակությանը կասկածելի ակնարկներում հայտնվել էր Բաքվի փողոցներից մեկում։ Մենք այդ բնականաբար խիստ արձագանքեցինք եւ միջազգային գործընկերների հետ էլ այդ ֆոն ոչ հրաապարակային աշխատանք տարանք եւ կարող եմ ասել, որ արդեն այդ փաստաթղթերը վերադարձվել են ընտանիքի։ Հանդիպումը շարունակվել է հարց ու պատասխանի ձևաչափով, հնչել են նաև առաջարկություններ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախում սպասվող սահմանադրական փոփոխությունների, դրա շուրջ հասարակական քաղաքական շրջանակներում հնչող մտահոգությունների, պատերազմի վերսկսման հնարավորության եւ անկախ Արցախի 25 տարվա անցած ճանապարհի մասին ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հարցազրույց է ունեցել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Օրեր առաջ հրապարակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգը, որով նախատեսվում է կիսանախագահական կառավարման մոդելից անցում նախագահական մոդելի։ Ինչու նախագահական եւ ինչու հենց հիմա, հարցին պատասխան Աշոտ Ղուլյանն ասել է. Իմ կարծիքով ամենակարևոր կետն այս պահին այն է, որ համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի շուրջ արդեն սկսվել են կառուցողական առաջարկները, եւ բացառությամբ մի քանի կողմնակալ կարծիքների մեզ համար շատ ցանկալի է որքան օգտակար առաջարկներ, որոնք մենք հաշվի կառնենք հետագայում համանդրական բարեփոխումների նախագծի վրա աշխատելիս։ Ինչու նախագահական։ Մենք չենք կարող հաշվի չառնել այն առանձնահատկությունները, որոնք այսօր կան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Շատ բնական է, որ քննարկումների ժամանակ առավել շատ տիրապետող է եղել կառավարման այն մոդելը, որն այսօր ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին Արցախի խորհրդարանի խոսնակն ասել է. Ապրիլի իրադարձությունները ցույց են տվել, որ դրանք բավարար չեն։ Դրանք բավարար չեն ոչ թե նրա համար, որ ցանկություն չկա կարգավորելու, այլ թվում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ավելորդ զգուշավորություն է ցուցաբերում հատկապես հակամարտող կողմերին ճիշտ ազդանշաններ տալու հարցում։ Մենք արդեն քանի երրորդ տարին է անընդհատ խոսում ենք այդ մասին, որ անհնարին է այս փոփոխող իրավիճակում Ադրբեջանի կողմից բարբերական խախտման պայմաններում հավասարության նշան դնելով ազդել իրավիճակի վրա։ Կարծես թե որոշ տեղաշարժեր տեղի են ունեցել կամ սկսել են կապված այն բանի վրա, որ նույն միջնորդները առաջարկում են հետաքննության մեխանիզմներ դնել կամ առաջնագծում այնպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որոնք ֆիքսելու են այդ հնարավոր խախտումները, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ աշխատանքները տեղի ունենում կամ զարգանում են Ադրբեջանի համար չկամության պայմաններում։ Բայց դա չպիտի սահմանափակի միջնորդների աշխատանքը, որովհետև եթե մենք այդպիսի գործուն մեխանիզմներ չունենանք, միշտ էլ ցակելու են հարցեր, թե ով է կրակել, ով է սկսել եւ այլն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբակցության նախագահ Բրունո Լերուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպանը զրուցակիցներն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում եւ ակտիվ դերակատարությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում առանձնակի կարևորելով հայ ժողովրդի բարեկամ նախագահ Օլանդի անձնական ջանքերի ներդրումը բանակցային գործընթացն առաջ մղելու գործում Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև միասնական անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ ձևավորելու հարցը պետք է ամրագրվի դե յուրե։ Այս մասին ասել է հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով ԼՂՀ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքվելիք փոխօգնության համաձայնագրին։ Նրա խոսքով պետք է ամրագրվի ԼՂՀ-ի անկախության եւ անվտանգության հարցում Հայաստանի Հանրապետության որպես երաշխավորի կարգավիճակը, որովհետեւ դրա ամրագրումը շատ կարեւոր է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Սանկտ Պետերբուրգում տեղի է ունեցել Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանի հանդիպումը Լենինգրադի մարզի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքային կառույցների ղեկավարների եւ անվանի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանն իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանի անկախության տարիների առանցքային ձեռքբերումներին, հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների արդի փուլին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության այլ առաջնահերթ հարցերի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը նախարարության պատասխանատուների եւ համակարգի ակնաբույժների հետ այցելել է Շահումյանի շրջանի Խարվաճարի շրջանային բուժմիավորում պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Ցանոթացել շենքային պայմաններին, քննարկել մի շարք հարցեր, տեսակցել հիվանդներին, տվել համապատասխան ցուցումներ բուժաշխատողներին։ Շրջանային բուժմիավորումում իրականացվում են թերապևտիկ, բանկաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական եւ ստոմատոլոգիական ծառայություններ։ Շրջանի գյուղական բնակչությանը սպասարկում են 14 բուժակ մանկաբարձական կետեր։ Նախարարության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել են բուժիմնարկի փաստաթղթային շրջանառությունը, ամբուլատոր քարտերի պատշաճ վարումը եւ տրվել մեթոդական ցուցումներ։ Այնուհետև նախարարն այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղի տեղամասային հիվանդանոց, որտեղ նա ցանոթացել է հիվանդանոցի շենքային պայմաններին, իրականացվող գործառույթներին եւ քննարկել արկա խնդիրների լուծման ուղիները։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր ժողովուրդների դեմոկրատական քրդամետ կուսակցության անդամ Գարո Փայլանը կմասնակցի Ֆրեսնոյի պետական համալսարանում սեպտեմբերի 27-ին կայանալիք Թուրքիան եւ հայերը խորագրով քննարկմանը։ Փայլանը կներկայացնի Թուրքիայում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները, մարտահրավերները, որոնց բախվում է Թուրքիայի հայ համայնքը, կխոսի հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ քրդական հարցի մասին։ Ուկրաինայի Վիննիցա քաղաքում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը տեղադրվել։ Խաչքարը տեղադրվել է Սուրբ Հարության եկեղեցում։ Այն ուծել է Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Բացման արարողությանը ներկային եղել ուղափար եկեղեցու եւ քաղաքային իշխանության տարբեր քաղաքների ու շրջանների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Նշենք, որ Ուկրաինայում խաչքարեր են տեղադրվել նաեւ Նիկոլաև, Պոլտավա, Դնեպր, Կիրովոգրադ, Ուժգորոդ եւ այլ քաղաքներում։ Խարկով քաղաքում բացվել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշահամալիր։ Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական Հայաստանի Վանա Բերթն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակում։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հուլիս ամսին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում էր ընդգրկվել եւս մեկ պատմական մայրաքաղաք՝ Հազարումի եկեղեցիների քաղաք Անին։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է այն կամայական կալանքներով ու ձերբակալություններով, որոնք իրականացվել են Ադրբեջանում այն բանից հետո, երբ կառավարությունը հայտարարել է սեպտեմբերի 26-ին սահմանադրական հանրակրվե անցկացնելու մտադրության մասին։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ առաքելության ղեկավար Դենիել Բայերը, ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Բայերը մասնավորապես մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի ընդդիմության ներկայացուցիչների կալանքների կապակցությամբ։ ԱՄՆ դեսպանը Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել ազատ արձակել ակտիվիստերին, ովքեր անազատության մեջ են գտնվում իրենց հիմնական ազատությունների իրականացման կապակցությամբ, նաև երկրի զարգացման ուղու ընտրության մասին բաց ու հրապարակային երկխոսություն եւ լրատվամիջոցներում տեսակետների արտահայտման ազատություն ապահովել։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց